Bai, momentukot bat uh, eh, bederatzi uh, eh, osta leku. Gero bat ditugu sei uh, eh, diatetxeak ostatuak. Gero bat dira ere adibidez, badakizu rafting egiteko lako, uh, mala, mala. eta ere baditugu ditugu bereziak adibereziak uh, labelazetuak izan direnak, da gure uh, be sormarkako uh, besta. Horten bon. ez, baita ere uh, zen egiten mm. den ekitaldia garrazin, horten ere ez ez da izango. Eta bada berit zitasun bat, ah, erran nahi du uh, labelazetuak duen diatetxa, ukanen ditu formazioak gurekin, ongi uh, arnoa adibidez ongi apaitzeko, uh, sormarkas ere, uh, denek ukan dezaten uh, bermesua guretzat biziki giziki eh, ongi da, zenta e, label horrekin ukanen dugu hori komunikazioa eh, frantziaren mailan. Orduan gure garapela netzat uh, biziki importantea da.